Esperanto en la legio de bona volo. La dudec sepan cae tridec unuan de augusto de 2015 aperis citie du articoloi miai pri quar compare novae religioi, cae mi diris che ciui ili apogas esperanton, spiritismo, bahaismo, moto, cae uonbulismo. bulismo. En articolo pri religioi in Brasilio, dec de decembro de 2017, mi mencies la spiritan movadon Legio de Bonavolo, Lobovo, cio ancao apogas esperanton. Cae mi montres foton de la bela templo de Lobovo, cio ne esas pregeio de tio au de io ein movado, sed esas malfermita al ciui qui volas exemple mediti. Pri Lobovo trovidjas in la Esperanta Wikipedia inter alie jena informoi. Ligio de Bonavolo, Lobovo, estas Brasilia institucio civila, spiritualista, filantropia ca educa. Dia oficiala celo, estas prepari la voioen por la triumfa revenu de Jesuo. In practico, gi faras caritatan laboron per infaneioi, resteioi por maljunuloi, dis dono de helpo al malriciuloi cotopo. Gi estis fondita in 1950 de Alziro Zarur, cae ecte lia morto la directoro presidanto Zarur, estas José de Paiva Neto. En marto a so PO, Esperanto asocio de San Paulo, informis que Lobovo, partnere con EASO PO, ocasigis plian atelieron de Esperanto sen paga alereblan al ciui interessatoi con atigi con la lingvo. La ciara ateliero, ocasis in la socie helpa comunuma centro de Lobovo la 23 de februaro, con la ceesto de quindeco da visitantoi cae gelernantoi de la educeio Paivaneto. Tio informo ancau aperis en jena UEA retpagio. Anto quelcae semainoi mi demandis alla respondizuloi pri rilatoi inter Lobovo cae Esperanto. Esperanto cae mi nun citas e la respondo. Plenume alla ecumena cae fratezza celo de legio de Bonavolo, plurae publicajoi cun dia messaggio estas traducitai al esperanto. Ciel exemple ecumenae pregioi, beletrae pagioi, bibliae textoi, revuoi, faltfolioi, giornaloi, flugfolioi, por infanae libroi interalie. alie strebante stimuli la disconigadon de esperanto tra la interreto cae atingi precipe geiu nulloin, de bona volo constante gistatigas sian profiloin ce Facebooko ca YouTubeo, cae disconigas ancao per novas leteroi cae retposto, fotoin cae notizoin pri la esperantista activezoi tra la tuta mondo. Poste mi faris pliain, pli specifain demandoin pri Lobovo cae Esperanto, cae ricevis ienain informoin. Lobovo disconigas la menziitain esperantain publicigajoin ecte 1980. La textoi verkita de Lobovo te amanoi esas tradukata de tri Brazilae esperantistoi, inclusive de nia cunlaboranto Paulo Sergio Viana. Lobovo ocasigas tio iaran atelieron pri Esperanto por presenti ca instigi la lernadon de la internazia lingvo alla comunumo cae ala lernantoi de Lobovo. Constante correspondas cun la esperantistaro en la tuta mondo partoprenas en naziae cae internaziae Esperanto-congressoi cae Esperanto-rencontigioi. Exemple, naudec dua uco, Japanio 2007, naudec quara uco, Polando 2009, oca tut America congresso en San Paulo 2011. Preparas nun post antavo publicigo de la libroi Celoi de Lobovo, Meditadoi cae Pensoi, Dialectico de Bonavolo, Religio de Dio, Spiritualismae vit de la monda Lobovo, cae Meditadoi e la Animo, TRI pliaen libroin publicigotaen ancora in 2019. Lobovo havas la esperanta in portalo Lobovo, blogo Paivaneto, cae reteo religio de Dio, de la Cristo, cae de la Santa Spirito. Crom la reteo Lobovo ca Esperanto, in cio legeblas plia informoi pri la rilatoi inter Lobovo cae la internazia lingvo.